хоч годилося б насамперед поінформувати про свій прихід керівника установи. Але ж Бабенко теж один з керівників, заступник секретаря парторганізації. Цікаво, чому саме йому адресував листа Дедуряка. Почувши за спиною легкі, очевидно, жіночі кроки, обертаюся. Даруйте, не підкажете, як мені пройти до товариша Бабенка? Висока молодиця із зачіскою кінський хвіст зупиняється. Ігор Євдокимовича, он туди коридором наліво, кімната 16. У вказаному кабінеті нікого нема. Посередині два однотумбові столи, поставлені в впритул. Я двері прочинив, але стою в коридорі. Заходити до кімнати не випадає. Люди стоють туди-сюди, на мене ніхто не звертає уваги. Нарешті знайшовся цікавий. Ви когось чекаєте? Так, товариша Бабенка. А що, його нема? Молодий чоловік заглядає до кімнати, переконується, що вона справді порожня, і аж тоді гукає до когось. Олешко, ти не знаєш часом, де може бути Іван Євдокимович? Щойно бачив його у плановиків, повідомляє з іншого краю коридора Олег. То скажи йому, що тут його товариш чекає. За кілька хвилин бачу бабенка. Іде, перевалюючись з боку на бік, якоюсь качиною ходою. Наблизившись, подає мені руку густо всіяну волосинками, шкварить короткими чергами. Це ви до мене? Здрастуйте, заходьте, сідайте, будь ласка, я вас слухаю. Показує своє посвідчення. Він секунду не більше дивиться на нього, відразу повертає. Слухаю, Анатолій Івановичу, з приводу дедуряки. Добре, що ви прийшли. Може, підкажете, як бути? У нас це ціла каталасія через похорон. Не знаємо, як ховати, просто біда. Чому? встигаю запитати я. Ви переконані, що він е, те е, покінчив е, життя самогубством? Як вам сказати? Поки що категорично стверджувати не можемо. А ви самі як вважаєте? Ми, ми тим більше. Точно сказати не можемо. Ви, звичайно, його. Але чи встиг він зробити ту дурницю? Чи тільки збирався? А тут машина його збила, розумієте? Будемо розслідувати. Лише тоді зможемо сказати щось певне. Власне, для цього я до вас і прийшов. Дуже невдало прийшли, вигукує він. Але ж ви щойно казали, що якраз до речі, так, бо хотів порадитися, а невдало тому. Він дивиться на годинник, що зараз уже пів на третю. Похорон призначено на четверту, нема часу бесідувати. У нас, бачите, суперечка тут. Одні кажуть, е, самогубця не можна з почестями ховати, а інші, що до церкви не можна, а потім ще не ясно, чи це самогубство, чи нещасний випадок. в юриспруденції, коли виникає сумнів, то його витлумачують на користь обвинуваченого. Виходячи з цього, можна і з почистями. Але цього листа хіба всім показували? Нікому не показував, тільки Якову Степановичу. Він одразу порадив відвести листа товаришу Джурі. Ніхто більше не бачив. То вже сьогодні Який Степанович поінформував керівний склад. Прочитав їм? Ні, переказав, але тих, кого названо в листі, не згадував. Правильно зробив, заспокоююся я. То як же ви все-таки вирішили з похороном? Від оркестру відмовилися, а вінок від колективу ще вчора на квартиру відвезли. Не забирати ж назад. Великого траурного мітингу вирішили наробити. Хтось із членів профспілки скаже коротке слово, та й годі взагалі вирішили офіційно про похорон не оголошувати. Хто сам захоче, прийде, отаке соломонове рішення прийняли. Можливо, за даних умов. І правильне рішення. Голова профкому, значить, виступить від колективу. Не голова, а хто-небудь із членів, як на гріх ще й наш секретар партбюро у відпустці. Бабенко пильно придивляється до мене, потім знову починає вистрілювати. Не подумайте, що я себе страхую. Навпаки, сам був такої думки, що варто поховати як слід. Але товариші почали говорити. До того ж, голова головою профкому у нас Рудківський Лев Данилович, один із тих, кого згадано в листі. Він і справді був знебіжчиком у відносинах е, не дуже приязних. А чого?